Բարև ձեզ սիրելի հայրենագիտներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում գիտաժողով լղը առողջապահության նախարարությունում։ Վերջերս ԼՂ առողջապահության նախարարությունում տեղի ունեցած գիտաժողովում քննարկված թեմաները անչափ հրատապ էին։ Ողջունելով գիտաժողովի մասնակիցներին ԼՂ առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանն ասաց. Գիտաժողովի հարգելի մասնակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ եւ երախտիկի խոսքն եմ ուղում Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանած մեր գործընկերներին, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության գլխավոր էնդոկրինոլոգ Էդուարդ Նորայրի Թորոմոնյանին, իր մեկ համալսարանական հիվանդանոցի սրտաբանության կլինիկայի ղեկավար անհետաձգելի սրտաբանության ամբիոնի վարիչ Համայակ Սոսի Սիսակյանին, Երևանի Պետական բժշկական համալսարանի Մուրացան համալսարանի Հանրապետական հիվանդանոցի սրտաբանության եւ ինտենսիվ թերապիայի կլինիկայի ղեկավար Արմեն Ռաֆայելի Փիրուզյանին եւ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր անոթային վիրաբույժ Վլադիմիր Ավակյանի անվան բժշկական կենտրոնի լազերային եւ անոթային վիրաբուժության կլինիկայի տնօրեն Տիգրան Լևի Սուլթանյանին այս նախաձեռնության համար։ Շնորհակալության խոսքս եմ ուղում նաեւ դեղագործական ընկերությանս, որի աջակցությամբ կազմակերպվել է այս միջոցառումը։ Արդիական եմ համարում այսօր օրվա կոնֆերանսի կազմակերպումը, քանի որ ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ մեր հանրապետությունում արյան շրջանառության համակարգի եւ մետաբոլիկ խանգարումներով պայմանավորված հիվանդությունների աճը շարունակվում է մնալ առողջապահության համակարգի առաջնահերթ լուծում պահանջվող հիմնախնդիրներից մեկը, հաշվի առնելով, որ նշված հիվանդությամբ տարապող հիվանդների մահացությունը դասվում է առաջնահերթության ցանկում եւ ընդհանրապես բարձր են գնահատում գիտա հանրագործնական կոնֆերանսի իրականացումը, քանի որ այն նոր շունչ կհաղորդի մասնագիտական գիտելիքներին։ Համոզված եմ, որ եւ հետագայում կշարունակվի մեր համագործակցությունը եւ նման գիտաժողովներ իրականացվի կկրի շարունակական բնույթ։ Պետք է նշեմ, որ համայակ Սոսի Սիսակյանը իր ղեկավարած բաժանմունքի աշխատակիցների հետ միասին հանրապետական բժշկական կենտրոնին նվիրատվության կարգով տրամադրել է երկու կարդիոմանիտոր օրոք, որի համար երախտապարտենք եւ կրկին ողջունում եմ բոլոր մասնակիցներին եւ ապրում ձեռնավոր աշխատանք Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր էնդոկրինոլոգ Էդուարդ Թորոմոնյանը իր ելույթում նշեց, որ շաքարային դիաբետի բուժման հիմնական միջոցն է ռացիոնալ սննդակարգը։ Եթե միայն ճիշտ սնվելու միջոցով հնարավորություն չի լինում իջեցնել շաքարի պարունակությունը արյա մեջ, բժիշկը նշանակում է շաքարը իջեցնող դեղորայք։ Սակայն դեղերը օգտագործելու ընթացքում անհրաժեշտ է միշտ լինել բժշկի հսկողության ներքո։ Կախարային դիաբետը դա երրորդ պատճառն է մահացության եւ հիվանդների աշխատանքան սիրտանոթային հիվանդություններից եւ ուռուցքներից հետո։ Ցավոք սի մեծ մասը այդ մահացության դեպքերի գրում է սիրտանոթային խնդիրների պատճառ։ Մոտավորապես 70-80%-ը պայմանավորված է սիրտանոթային կատաստրոֆաներով եւ այդ խնդիրը իհարկե շատ դուք խնդիր է եւ դրա լուծման համար այսօրվա կոնֆերանսի նպատակը այն է որ ավելի մեծ ուշադրություն սևեռել այդ խնդիրների լուծման պարագայում։ Այսօր ներկայացված բոլոր տեղամիջոցները ունեն իր ուրույն տեղը շաքարային դիաբետով լուծման պարագայում։ Երևանի բժշկական համալսարանի Մուրացան համալսարանական հիվանդանոցի սրտաբանության եւ ինտենսիվ թերապիայի կլինիկայի վարիչ Հմայակ Սիսակյանը իր խոսքում կարևորեց այն, որ սրտի իշեմիկ հիվանդությունների առաջացման կարևոր պատճառներից մեկն ստրեսներն են։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է, որպեսզի յուրաքանչյուր ոգ կարողանա խույս տալ ստրեսներից։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր կազմակերպիչներին այս միջոցառմանը, շնորհակալություն Կարինե Երեշևնա, որ դուք մասնակցում եք եւ աջակցում եք այսպիսի միջոցառումներին, եւ մենք էլ պատրաստ ենք միշտ գալ եւ մասնակցել առողջապահական կլինիկական ակտիվությանը, որը տեղի ունենում Լեռնային Ղարաբաղում։ Էպիդեմիոլոգիան իհարկե զարգերակային հիպերտենզիայի օպտիմիստական չի, քանի որ ռիսկի գործոնները որ շատանում են եւ ավելի տարածված են, մենք սպասում ենք նույնպես որ հիպերտ հիպերտենզիայի տարածվածությունը նույնպես նշատան է, այսինքն եթե շաքարային դիաբետը որպես կարևոր ռիսկի գործոն տարածվածության միտում ունի, հիպերտենզիայի տարածվածությունը նույնպես մեծանալու է մոտակա տասնամյակներում։ Մյուսը հիպոդինամիան, մյուս գործոնը նստակյաց հիպոդինամիան եւ դրանց ելնելով ճարպակալումը։ Հիպերլիպիդեմիան դրանք բոլորը գործոններ են, որոնք ի վերջո զարգերակային հիպերտենզիայի տարածվածությունը մեծացնելու են։ Գիտեք որ տարեցից արդեն նույնիսկ մի քիչ փոքր հասակում 50-ից բարձր բարձր հասակում ազգաբնակչության 50%-ից ավելը տառապում է զարկերակային հիպերտենզիայով։ Դա բավական գլուխգործոքի վրա, ասեմ, որ երիտասարդ պոպուլյացիայում նույնպես հիպերտենզիայի տարածվածությունը տենդենցիա ունի շատանալու, դա իհարկե ստեղծում է լուրջ մարտահրավեր առողջապահական մարմիններին, բժիշկներին, սրտաբաններին եւ այլ մասնագետներին, որոնք այս կամ այն կերպով առնչվում են այս հիվանդության հետ։ Ինչպես գիտեք, դա ոչ միայն կարդիովասկուլար, այլ նաեւ երիկամային եւ ցերեբրալ բարդությունների պատճառ է հանդիսանում զարգերակային հիպերտենզիան, եւ շատ կարեւոր է որպեսզի որպիսի երկարատև եւ տևական լինի բուժումը եւ ռիսկի գործոնների վրա ազդեցությունը արդյունավետ լինի հիպերտենզիայի բուժման ընթացքում։ Այսինքն ոչ միայն իջացնել զարգերակային ճնշումը եւ դա կարեւոր է իջացնել հասնել թիրախ թվերին, այլ նաեւ պայքարել ռիսկի գործոնների դեմ։ Իդեալական բուժումը լինի դա մոնոթերապիա թե համակցված թերապիա պետք է նպատ ոչ միայն զարգերակային ճնշման նվազմանը, այլ նաև պաշտպանիչ նպատակ ունենա թիրախ օրգանների ախտահարման դեմ, այսինքն կանխի երիկամների ախտահարումը, կանխի ցերեբրովասկուլար ախտահարումները, կանխի ծախորոքի հիպերտրոֆիան, դիաստոլիկ, այնուհետև սիստոլիկ սրտային անբավարարության զարգացումը։ Իհարկե մենք ունենք բավականին արդյունք, եթե համեմատենք 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ եւ հիմա, իհարկե բավականին մեծ առաջընթաց կա, բայց այնուամենայնիվ նույնիսկ զարգացած եվրոպական երկրներում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում երկարատև բուժման հատվածությունը հիվանդների մոտ բարձր չէ, այսինքն հիվանդները որոշ ժամանակ հակահիպերտենսիվ դեղամիջոցները ստանալուց հետո որ արդյունք ունենալով արդեն որոշում են, որ կարելի է նվազեցնել դոզան կամ հանել պրեպարատը կամ պրեպարատները եւ արդյունքում իհարկե մենք ունենում ենք պատմությունների հաճախականության մեծացում։ Զարկերակային հիպերտենզիան, շաքարային դիաբետը զգալիորեն ուրեմն բարձրացնում է հիպերտենզիայի թասկը եւ պատահարների նվազումը։ Ցիստանոթային ինֆարկտները, ինսուլտները, եթե վաղ վերահսկում են լինում շաքարային դիաբետի հիվանդների մոտ, զգալիորեն նվազում է։ Թիրախ զարկերակային թվերը, ճնշման թվերը, այսինքն ինչի մենք պետք է հասնենք եւ որից ցածր լինի զարկերակային ճնշումը, շաքարային դիաբետով հիվանդների մոտ գիտենք, որ առանց ուղեկցող հիվանդությունների մասնավորապես շաքարային դիաբետի, քրոնիկ երիկամների հիվանդության մեր տիրախ նպատակային թվերը 140 եւ 90-ից ցածր, ստեղ շաքարային դիաբետով հիվանդների մոտ մենք ավելի պետք է ագրեսիվ լինենք զարգերակային ճնշման նվազման 130 եւ սիստոլիկը եւ դիաստոլիկը 85-ից ավելի ցածրին մենք պետք է հասնենք։ Ինչ ունենք, եթե մենք ունենք գործոն լրացիչ ռիսկի բիզի գործոն, արդեն շաքարային դիաբետ եւ զարկերակային ճնշման եւ այդ պաթոգենետիկ երկու մեխանիզմները շատ իրենք նմանատիպ են լինում եւ մեծացնում են ուրեմն բաղկությունների հավանականությունը։ Տեսեք, երբ շաքարային դիաբետը հաղթարում է երիկաներն է, հոպազը եւ զարկերակային հիպերտենզիայի դեպքում, ստորին վերջիկների հիվանդություն, վերջիկների պերիֆերիկ զարկերակների աթերոսկլերոզի ռիսկը բարձրանում է երկու պաթոլոգիաների ուղեկցման դեպքում, ռետինոպաթիաները, հիպերտենզի եւ դիաբետի երկու դեպքում էլ մենք ունենում ենք ռիսկի զգալիորեն բարձրացում, եթե այս երկու հիվանդությունները իրար ուղեկցվում են։ Հիպերտենզի հիվանդների մոտ մենք ունենում ենք հեմորագիկ բարձրություններ, էքսուդացիաներ եւ հետո վերջին շրջանում արդեն ուրիշ փոքր ու սպորտ, այսինքն միկրոփոքր տենց ինֆարկտային նեկրոտիկ զոնաներ են ունենում, տեսեք սա տիպիկ, որը իհարկե նույնպես ոչ արդյունավետ ուժման կամ եթե իվանքը հատված շենքի Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչված մասնագետ Արմեն Փիրուզյանը առաջ քաշեց շատ կարևոր խնդիրներ։ Ես արդեն 4-րդ անգամ եմ Եվ տեսնում եմ, որ քաղաքը օրից օր փոխվում է, չնայած պատերազմական վիճակին, չնայած այն ծանր պայմաններում, մենք հիանում ենք ձեր զգոնությունով, շնորհակալություն ձեզ, ձեր պայքարի համար։ Այսօր մենք խոսելու ենք շաքարային դիաբետի եւ իրեն բացությունների մասին, որը գիտեք, որ շաքարային դիաբետը դա երրորդ հիմնական սիրտամտային հիվանդություններից եւ ուռուցքներից հետո լավացության եւ հիվանդների լավարան աշխատության համար։ Շարային դիաբետը 21-րդ դարի համաճարակն է, դա ավելի շուտ մենք կոչում ենք ասեն պանդեմիա, եթե 90 թվականին մենք ունենք միլիոն դիմակ 2007 թվականի 246 2025-ին նախատեսվում է 333 միլիոն։ Սակայն այդ թվերը փոխվել են։ 2010 թվականին զեկուցվեց, որ արդեն շարային դիաբետով տարապում է մոտ 380 միլիոն մարդ։ Այն ժամանակ աստորեն չնայած աշխարհի ամենահայտնի էքսպերտներն էին այդ թվերը տալիս 50 միլիոնի տարբերություն կար։ He's are just այսինքն թուրքերի ճնշումը ամենաշատ հաճախակի է մոտավորապես հիվանդների 70%-ի մոտ։ Ու այս իսոր ոչ միայն ներմոտ, նաև ամբողջ երկրում դրացում է, որ շաքարային դիաբետով հիվանդները ավելի երկար ապրում են, քան թե ընդհանուր բնակչությունը։ Պայմանավորված այն բացում, որ բացորեն նաև պահպանում են սննդակարգի սկզբունքները, դեպորայիկային բուժում, այսօր ծանոթ են, որ լայն իրազում են ստացել։ Ես դիտատորիկ մանդեսան ժամանակ ես շակարենցի ավետի պարակայում ես ասում եմ, որ մեր հայտի մասնակետները տեստորեն նոր տվյալներ, ես դուք կարող եք օգտվել ես Տիգրան Սուլթանյանի ելույթը գիտաժողովում հետաքրքրեց Արցախի բժիշկներին։ Նման հանդիպումները բնականաբար կարևոր են, որովհետև բժշկությունը այն ասպարեզն է, որտեղ ոչ թե օրեցօր, այլ ժամ առ ժամ փոխվում են թե բուժման մեթոդները եւ թե բուժ սարքավորումները։ Նպատակը այս երկօրյա այցելության կայանում է, որպեսզի լուսաբանենք այդ մասնագիտության հետ կապված նոր ուղղությունները, նոր զարգացումները, ինչ տեղի ունենում զարգերակային հիպերտենզիայի, աթերոսկլերոզի, սրտի շեմիկի վանդության բուժման ուղղությամբ շաքարային դիաբետի եւ ինչպես նաեւ երկրորդ օրը նպատակ ունենք ամբուլատոր ընդունելություն կազմակերպել, ինչպես նաեւ ստացիոնար հիվանդներին, որոնք կարիք ունեն լրացուցիչ կոնսուլտացիաների, մենք կատարենք մեր կոնսուլտացիաները եւ մաքսիմալ քանակով հիվանդներ կարողանանք նայել, ախտորոշիչ հետազոտություններ նույնպես անցկացնել։ Պետական համալսարանի առաջի հիվանդանոցի սրտաբանական կլինիկայի կողմից մենք երկու կարդիոմոնիտոր ենք նվիրաբերել,